إيتبار إيتبار إيتبار حضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حمام يا منان يا كريم يا جبار يا رحيم يا رحمن Efendimiz hepinize ayrı ayrı selamı var. İyidir, afiyettedir, Cenab-ı Hak sıhhat ve afiyetin müjdat eylesin. Önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den üç tane hadis aktaracağız. Ondan sonra mektubu okuyacağız. Ahmet İbni Hamdel Rahimallahu Teala El-Müsnef adlı kitabında رواية رجال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بوصفهم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل İnsanlar içerisinde Allah'ın bela, Cenab-ı Hakk'ın kirli ve sıkıntılarına en fazla maruz kalan insanlar peygamberlerdir. Ümmel Emsal, ondan sonra peygamberlere en fazla benzeyenlerdir. Ondan sonra benzeyenlere benzeyenlerdir. Cenab-ı Hakk'ın çile, Cenab-ı Hakk'ın zahmetlerine en fazla maruz kalan insanlar peygamberlerdir, enbiya insandır. Sonra onlara yakın duranlar, en yakın duranlar, sonra yakınlara yakın duranlar. Bu şekilde aşağı doğru geliyor. Mül Rabbani Kuddüsü Rom 2. cildim 99. mektubunda bu meseleyi gayet nefis bir şekilde izah eden enfes bir mektubu vardır. İslam'da çile nedir? İslam'da dava için e, maruz kaldığımız zahmetlerin manası nedir? Niçin Allah Celle Celaluhu dostlarına en yoğun, en kesif, en zorlu kirlilere reva görmüştük İmam Rabbani'nin o uzun ve de güzel bir mektubu vardı. Resul-i Ekrem buyurdu ki insanların kileye en fazla maruz kalan e, peygamberler, sonra onlara en yakın duranlar, en fazla benzeyenler, sonra onlara benzeyenler. يقبل الرجل على حسب دينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوده انسان سعيد میشود دینه جرا چیله و زحمت سكن فيها صلی الصلاة علیہ يقبل الرجل على حسب دينه انسان سعيد وجود دين قدر شيل و زحمت الله رسول الله فإن كان في دينه صمدا اشتد بلاؤه كمن دين الله selamet var ise, metanet var ise, senin bir, e, dininde bir ciddiyet, samimiyet var ise, işte o onun peki çilesi çok daha çetin olacaktır. Dini tek olan, dini sağlam olan, dininde dik duran insanın Allah'tan gelecek olan e, çilesi ve dini uğruna karşı karşıya kalacağı zahmetler çok daha fazla olacaktır. Yahu Müslüman olduk yani, çile çekmek için mi? Bu sorunun mantığı yoktur. Çile attıkça ahiretteki ikan, ahirette olacak olanlar, ahiretteki ilgili olan her şeyi daha iyi anlama, daha iyi kavrama e, becerisi hasıl oluyor diyor İmam Rabbani Kudüs'e seyruhu. Demir kızdırırlar. Niye? dövmek kolay olsun diye, demir kendisinden beklenen hizmeti daha iyi ortaya koysun diye, yanmadıkça, yanmadıkça insan olgunlaşmıyor. Demir kızdırmadıkça da, belki ateş oranı yükseltilmedikçe demir iş görmüyor, demir yıkılmıyor. Feinkâneti dini sabben, eğer insanın dininde bir sanadet ve ciddiyet var ise, laka laka değil, bu Vudu vudu değil belki. Hakikaten metin bir din sahibiyle işte debelâuhu. O insanın peki e, çile de sıkıntısı çok daha fazla olacaktır. İmam Rabbani Kudüs Sirru buyuruyor, gelen ile ve belaların e, ve zahmetlerin çok büyük incelikleri vardır diyor. Mevla'nın dostları diyor, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya yalvarırlar. Allah'ım var mal, mülk, şu, bu vesaire hepsini sana verelim Allah'ım. Bize dert ver Allah'ım. Bize çile ver Allah'ım. Çile ver ki sabredelim de ahirette makamımız, ahirette olacak olan şeylere yakinimiz daha fazla artsın Allah'ım. Onun için Eylullah'ın çilesi de sahip oldukları dine göredir. Kimin dininde teknik var ise, kimin dininde ciddiyet ve samimiyet varsa onun hastalığı ağır oluyor. Onun feyzi, kilesi daha büyük oluyor. Hacı Ahrar'ın buyurduğu gibi evliya kime denir? Mevla'nın deli dostu kime denir? Bütün ümmetin derdiyle uğraşan ama kendi derdini kimseye söyleyemeyen insandır. Bir kuzunun bir tane yavrusu ölmüş, kesmişler kalbinde bir delik var. Bir tane kuzuyu kesmişler, bakmışlar kalbinde dört tane delik var. Meğer birisinin bir tane yavrusu ölmüş, öbürünün dört tane yavrusu ölmüş. وإن كان في وإن كان في دينه ركة من دين ذا دين ذا خفيف لك وردة قبسية على كبر دينه من دين ذا إذ خفيف لك وردة جدية مسانة يوم يا لا أبالي دين ذا ما يشتغل يعني adet olsun diye mi artık yani? Veya takıldım gidiyorum diye mi ya? Artık hangi kanaatta din sahibi olduysa ciddi bir dini yok. Eğer bir insanın ve ciddiyet yok ise ubudiyye ala kadri dinihi. O insanda sahip olduğu din kadar ancak ve cefaya maruz kalacaktır. Demek ki istikamet üzere bulunursa ee, hangi hakikat olduğunu anlamak isteyen karşı karşıya kalmış olduğu eza ve cefaya baksın. Diyor, hani o manaya geliyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sözü. Eğer hakikaten birçok çileye maruz kalıyorsan elhamdülillah devam. Yani çile de sürekli kalalım manasında değil bu da gelirse Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan yani şöyle bir isyan olmasın. Ya Müslüman olduk başımız beraber eksik olmuyor vesaire. Sakın ha, sakın ha. Hudusi ala kadri dinihi. Peki insanın dininde, dininde hafiflik olursa, ciddiyet olmazsa o da sahip olduğu miktar kadar ancak baş ağrısı, diş ağrısı, şu bu vesaire e, çileye maruz kalacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Sahih-i Müslim'de geçer bu. Abdülkadir Cezayiri Rahimahullah Cezayir'i Fransızlardan kurtaran adamdır. Aynı zamanda Mevlana Halid Bagdadi'nin dininde adamıdır. İmam-ı Susuyi vardır, Cezayir'de bir amindir. Ona bir mektubu var, O da diyor ki, Efendi Hazretleri, bak ne kadar zamandan beri savaşıyoruz Fransızlarla. Ne olacak artık yani, bittik artık yani, bir şey kalmadı. İnsan bile kalmaz oldu. Savaştaki insan bile neredeyse tükendi. Silah bitti, o bitti, bu bitti. Yani bizim bu çilemiz, ee, nedir peki? İmam Kusuri mektubunda diyor ki Sahih Müslim'in rivayetinde Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala bir kulundan memnun olursa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir kulunu severse Allah zalim bir devlet başkanını ona musallat eder diyor. Bu herkesin kulağına küpe olsun bu. Hepimiz bunu beynimize yapalım demiyorum, beynimize kazıyalım. Allah eğer bir kulundan razıysa devleti peki onun başına musallat eder. Devlet sürekli onunla uğraşır. Bakan, başbakan neyse artık yani. O, o Müslümanı sürekli izah eder. Rahat bırakmaz. Ama sen bunu lütuf değil, kerem değil. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyorsun. وما يفرح البلاغ بالعبد بلاغة تكون صار مسلمانية تكون برحمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمة حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة يعني Müslüman e, böyle diyelim rahat bir ortamda ki e, rahat yürüyebilsin diyor. Bela musibet Müslümanı rahat bırakmayacak. Müslüman yakasından düşmeyecek. Attığınız her adımda, attığınız her adımda rahatsız edileceksiniz. Dininizi, ziyaretinize sövülecek. Hakaretlere maruz kalacaksınız. Yani kork bir zaman gelmeyecek diyor Resul sallallahu Onun için e, başımıza bazen nahoş hadiseler geliyor. elin maddelerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar bir yerde elhamdülillah samimi olan insanın samimiyetinin Allah tarafından onaylandığının alametidir bunlar. Eğer cirit insan olsaydı yani var eksiklerimiz, Cenab-ı kusurlarımızı telafiye bizleri muvaffak eylesin. Ama, ama eğer seninle uğraşılıyorsa, istikamet üzere yaşadığından dolayı sen ve davana hakaretler söz konusu oluyorsa, oluyorsa sen bunu ganimet değil. İmam Rabbani buyuruyor, bu yolda Cenab-ı Hak bazen kullarını cemaliyle terbiye eder. Bazen de celaliyle terbiye eder. Burası asıl mühim olan nokta burasıdır. Nedir bu işin sırrı peki? Allah Celle Celaluhu kulunu terbiyeyle meşgul olduğu zaman bazen cemaliyle meşgul eder. Terbiye eder. Nasıl peki? Sana mesela süper insanlar verir. Mal verir, mülk verir, sıhhat verir, afiyet verir, dert vermez. Her hani istediğin yer tıkır tıkır tıkır olur gider. Bu Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle sana işlem yapmasıdır bu. Fakat diyor, Nefsi ennâre bu arada diyor bir şey senden götürebilir diyor. Sana der ki bu kadar imkanım var. Ee, nedir yani bu kadar yaşamaya çalışıyorsun? Paran var, pulun var. Bir tane daha al. Neyi tartıken yani istemiş olduğu şey. Birçok konularda belki Allah'ın bize vermiş olduğu imkanlara, imkanları israf etmekle nefis bizi taklaya getirebilir affedersiniz. Bir araban varsa bir araba daha al, misal. Yani ticaretçi yaparsın bu işi, ihtiyaç varsa yaparsın bu işi ama ve lakin yüzlerce çıplak iştahtan dolayı. değişim varsa bir tane daha, olmadı bir tane daha, olmadı bir tane daha. Peki, sıhhatın var, afiyetin var, git gelsene ya, eğlensene ya. Nedir ya takıldığın işte cübbeye, şalvara, bilmem, çarşıra vesaire falan. Eğlenmek senin hakkın, bu kadar imkan varken, niçin yani böyle kahırlı bir hayat yaşıyorsun? Git, sevgini yaşa, bir müfit o Allah'ın cemalinden gelen nimetlerden dolayı seni e, aldatabilir. Müfit orada senden bir hisse kapabilir. Ama Allah-u Teala cemaliyle muamele ettiği zaman ne yaptı? Dert verdi, sıkıntı verdi. <clears throat> Veya malını Allah-u Teala alan etti, darmadan etti, dile vurdun. Allah böyle celaliyle muamele ettiği zaman e, diyor e, o zaman yürekten daha samimi olarak estağfurullah dersiniz diyor. <clears throat> veya veya nefsi o anda sizden bir şey koparamaz diyor. Sana kalk git gez diyemez ki hastalık ona isabet etti. Veyahut da paranı aldı. Cenab-ı Hak seni fakir fukaraya yaptı. E, nefis bir şey diyemiyor ki sana e, paran var kalk git eğlen şu bu vesaire allah u Teala celaliyle vurduğun zaman nefis insandan bir şey koparamıyor. Yok ki bir şey sende. Oradan peki seni diyelim işte tehlikeye maruz bıraksın. Bakın diyor allah Teala böyle sıkıntı verdiği zaman, dert verdiği zaman, kan keder verdiği zaman bunu ganimet bilin diyor. Bunu ganimet bilin diyor. Bunu size ikram edilen bir şerbet bilin diyor. Neden? Nefis çünkü oyalayamıyor o taraf kapandı diyor. O zaman diyor yürekten ve ihlasla söyleyeceğiniz La ilahe illallah'ın Size kazandıracağı makam, rütbe, Mevla'nın nezdindeki belki e, makamı çok çok büyüktür ki celaliyle vurduğu zaman, gereği yaptığınız zaman aldığınız makam, cemaliyle muamele ettiği zamankinden çok daha fazladır. Çok daha fazladır. Çok daha fazladır. Onun için Eylül'den ehliyle her türlü tezi, belaya, musibete, derde, sıkıntıya ve çileye maruz kaldıkları zaman, kaldıkları zaman Rabbim bütün malımı al, bütün servetimi al, bana dert ver, bana sıkıntı ver, bana hasret ver, beni sana ve davana cayır cayır yananlardan eyle diye Allah-u Teala'ya naz-ı niyaz eyler, münacat eyler. Ama Rabbani Teala buyuruyor ki ama işin bu müddetini ve inceliğini anlamayan ise, anlamayan ise derdi avam yani. Senin yani e, o kişi ise Allah'ın malın mülkün neyin varsa hepsini peki sana vereyim, şu derdi ve benden al kurtulayın derler diyor. Bu aldanmıştır diyor. Bu aldanmıştır. Sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum 40 gün içerisinde kendilerine eğer bir bela, bir sıkıntı, bir çile, bir baş ağrısı, diş ağrısı gelmedikleri zaman oturur ağlarlardı diyordu İmam-ı Şahrani. Rahimehullah Teala. Neden? Neden insan sevdiği üzere. İnsan sevdiğine naz yapar. İnsan sevdiğine peki e, kapatı haricinde, şefkat kapatı. E, Rabbim acaba nicelerden mi sildi ki? Hiç bizi Cenab-ı Hak naz yapmıyor, hiç Mevla bizi cilve yapmıyor vesaire diye üzülürler bir sıkıntı gelmeyince. Hele bir sıkıntı da dava için olursa Allah'a gelmesin yardıma Allah-u Teala bir gülüşü muhafaza etmeye hepimizi muvaffak eylesin. Onun için çektiklerimiz, çekeceklerimiz vesaire vesaire bunları istikamet üzere olduğumuz müddetçe Cenab-ı Hak Celle Celal'den bize gönderilen bir zaaf gibi kabul edelim. Bir şikayet kabul etmeyelim. İnna Allah gayyurun ve yuhaddul gayyur ve amel gayyuru diyor Resul Ekrem sallallahu aleyhi Allah u Teala gayret çeşittir. Allah-u Teala, Allah-u Teala peki kıskançtır Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ömer ben kayyudur diyor Yani dişli insanlar bunlar. Tuttuklarını peki bırakmayan insan. Hazreti Ömer radıyallahu anh ve diğer sahabe ikram. Burada çok sözler var. Onun için pes etmek yok. Pes etmek yok. Biz bu dini kolay bulmadık. Biz bu dini kolay bulmadık. Bu din harcı alan bir mal değildir bu. Piyasada bol miktarda bulunan bir şey değildir bu Mevlid efendiler verildi bu dini muhafaza etmek için. Onun için Allah için gelecek olan bela ve musibetler ala râsi vel ayn. Bakınızın gözünün üstüne der, davamızı yaşamalıyız, devam gideriz. Allah seni onaylıyor. Allah seni onaylıyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu seni teşvik ediyor. İyi yol üzerindesin. Peki işareti ne Rabbim? Sana şimdi diyor Cenab-ı Hak devlet başkanını mutlaka edeceğim. Din ve diyanetinden dolayı sürgü yiyeceksin. Eziyetlere maruz kalacaksın. Hapishanelere maruz kalacaksın. İşin mantığını kavradıktan sonra mücadele etmek kolaydır Allah'ın izniyle. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ebu Hureyre radıyallahu teala an rivayet ediyor. Ebu Hureyre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden e, iki sene önce İslam'a girdi. Hristiyandı kendisi. Anası çok uğraştı onunla. Çok dayandı, çok direndi. Ve Resul Ekrem sallallahu bir gün dedi ki, Ya Resulallah dua et şu anam İslam'a girdi dedi. Canından bezdirdi dedi. Her gün sana bu şekim ediyor. Sayıyor, sövüyor, dayanamıyorum artık Ya Resulallah. Allah dedi ananın Müslüman eylesin Resul Ekrem sallallahu aleyhi Eve dönerken anasının kelime-i şahit getirdiğini duydu. Son iki yılda Resul-i Ekrem sahabelerine intisap etti, intisap etti, intisap etti ama hiçbir sahabenin de görmediği işi gördü. Resul-i Ekrem sahabelerden en fazla hadis-i rivayetten Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tır. Yemez içmez, Resul-i Ekrem sahabesinin mübarek ağızlarından dökülen hadisleri muhafaza ile meşguldür. Hafız Reaki'den ki Peygamber Efendimiz'in kabrinin arkasında şöyle 50-60 metrekarelik e, bir yer var. Orası Ashab-ı Sütte'nin yeriydi. Resul-i Ekrem o kadarcık yerde, 50-60 metrekarelik yerde 70 tane e, sahabesine eğitim veriyordu. Onlara orada hocalık yapıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu yemez içmez, belki hep anne kuş gibi onların ağzına koyuyordu. Gördükleri hizmet bambaşka. Okuyana hizmet yani bütün hizmetlerin üzerinde. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki artık diyor yani yıkılacağım diyor. Açlıktan devrileceğim diyor. Neticede dedim ki dışarıya çıkayım da betimin benzini sarardığını birileri görür de bana merhamet eder bir şeyler verir diye verir diye dışarıya çıktım diyor. Artık diyor bir şey ezberleyecek halim kalmadı. Kim için uğraşıyorlar? Kim için uğraşıyorlar? Kim için uğraşıyorlar? Sen hala ayıramadım. Sen hala uyuyorum. Ben tenezzület etmeye gelmiyorum. Hadis-i Şerif dinlemeye. İspanya'da hayali şaka kuruyoruz. Olur. Hatta dinler, Avrupa'sını içiyor vesaire. Neyi izlemesin yapıyorsun ya? İslamiyet oldu, insanlar arasında cana bir kimse kimse yok. Allah muhafaza eylesin. Amin. Dışarıya çıktım diyor böyle yıkılası gidiyorum böyle sağda solda vesaire. İşte birisi beni görecek de ne oldu sana ya? Betin benzin sararmış, yüzünde kan kalmamış falan şeklinde bir şey der de bana bir şey verir yeriz diye öyle çıktım kendi halimi arz ediyorum insanlara. Aksilik ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çıktı karşıma diyor. Resul-i Ekrem'deki ne bu halin? Ne oldu sana vesaire? Dedim ya Resulallah kaç günden beri yiyecek bir şey bulamadım sürerek ilimlerinizle meşgul olmaktan yiyecek bir şeyim kalmadı. Bitti ya Resulallah, gidiyorum artık. Resul-i Ekrem sallallahu buyurdu ki, Ebu Hureyre, Ebu Hureyre, canım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki, Abdullah'ın oğlu Muhammed'in elinde bir rakıdan beri ateş yanmadı. Muhammed Mustafa aç, sahabe-i aç, ümmet askırınca da, kıskırınca da yemek gelip de tenezzül etmiyor biraz bir dinlemeye. Öbürü İran Fatih, demin okudum gazetelerin e, ravisi, Sadı bir Vakkas radıyallahu anh, İran'a fetheden atan, asker, komutan, işi belli, gücü belli. Ama yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i dinleyip Efendimiz'den bize bir şeyler aktarmaya çalışıyor. Asker tarafı var, sevgi ilim tarafı var. Yani ee, biz de farklı farklı meslek sahibiyiz değil mi? Hepimiz mesleğimizi mazeret yapıyoruz. Ha bu işler benim işim değil. Kimin işi? Hocanın işi. Sahabe-i öyle mi yaptı? İmam-ı Azam Ebu Hanife e, aliydi. Hem de tüccardı. 300 bin mesela halletti. 300 bin. An Ebu Hureyre radıyallahu anh, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan aktarıyor. İnnallâhu teâlâ halakar rahmete. Allah Allahu Teala merhameti yarattı. Yevme halkiha miyete rahme. Allah merhameti acıma hissini yarattığı gün e, yüz tane yarattı. Merhameti belki yüz adet yaptı. Ve emseke indehu tis'ameti te'ine rahme. Cenab-ı Hak yüz adet rahmet yarattı merhamet yarattı, acıma yarattı. 99 senesini yanında sakladı. Ve arseleti halkihi küllihim rahmeten vahideten. Kullarına sadece bir tanesini dağıttı. Şu an hepimiz gelmiş geçmiş Adem Aleyhisselam'dan en son e, e, insana kadar hatta hayvanlar da dahil buna. Bütün yarattığı canlı varlıklarda merhamet vardır. Bütün yarattığı ve yaratacağı belki mahlukatın tamamına vermiş olduğu rahmet Allah'ın özellikle bir bakımda Tevrat'a böyle tiriz tiriz titrer diyor. Cenab-ı Hakk'ın ama Resul-i Ekrem Salat'ın kurduğu teraziye bakın. Kafire umut veriyor, Müslümana ameline güven veriyor. Ameline güvenme diyor. Öyle sebep iki gün yukarıdan bakmıyor insanlara, Müslümanlara peki. Acı, merhamet et peki. Ne kadar yatsan yine olmadı. Yetmedi, duygusuyla hareket ters demek istiyor Resul-i Ekrem Salat'a. Namı Rabbani buyuruyor, Tarikatta derviş, eğer dersini yaptığı zaman oh be, ders zaten yani bitti vesaire falan. Diyecek bundan bir şey olmaz. Niye? Olmaz. Olmaz derken yani kabul edilmedi demek değil bu. Eksikler gene çok. Eksikler gene çok. Doymak yok. Doymak yok. Doymak yok. Nasıl bir insan doyup büyüyse, içtikçe susuzluğu daha da fazla Niye? Susuzluk yüzüyor. Ha, tarikatta da iman aynı mantık üzere, aynı terazi üzere durması gerekiyor. Yaptın mı? Yetmedi. Olmadı. Ben eksiğim var. Rabbim tamamını muvaffak eyle. Amin. Diye insan Allah'tan daha fazla destek almalı diye Sanatta da aynen böyledir. Sanatkar diyor ki hattat mesela yazdı yazıya işte kardeşim. Gerçek yazı sanat bu dedi. Ondan bir şey olmaz. İnsan hepimiz yanına dahiliz İnsan işi öyle becermeli ki daha mükemmeli düşünemeyecek. Düşünemeyecek. Mimar Sinan yapmış kelimeyi, Süleymaniye'yi göz bitiyor ya. Ah şurayı şöyle yapmasaydı da şöyle yapsaydı diyemiyorsun artık. Göz bitiyor. Kafir, eğer Allah'ın rahmetinin ne kadar muazzam olduğunu bilseydi, derhal İslam'a girerdi. Peki, bununla birlikte Müslüman ise Müslüman ki Allah'ın azabının nedenli elin olduğunu bilseydi Cenab-ı, e, Cenab Hakk'ın cehenneminden asla kendisini e, gitmenin göremezdi. Eyvah! Oraya bir gidersen benim durumum ne olacak diye sivil sivil ısrar ediyor. İmam Bukhari, İmam Müslim beraber rivayet, rivayet ediyorlar. Biraz istirikler tamam. Hani Abbas radıyallahu anh kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Abbas, Peygamberimizin amcaoğlu, onu rivayet ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Men a'ane zalime, kim bir zalime destek çıkarsa, kim bir zalime destek verirse, ister keyfi parasal bakımdan olsun, ister siyaset bakımından olsun, ister ekonomik yönden olsun, ister alkış olsun fark etmez. İster belki onun izinden gitmek niyetiyle belki destek olsun fark etmez. Men e'ane zalimen istifade mutlak. tüm bir zalime destek verirse, ister kafa ve kalkı düşünce, duygu, iştah, şehvet, büyük artık yani. Men <clears throat> e'anet zalimen, Onlardan gene Müslümandır bunlar. Gene Müslümandır bunlar. Ama eksiğimiz var. Eyvallah. Eksiğimiz var. Ama kalkıp da bunlara gavur oldun, kafir oldum, denmez. Çünkü bu iş itikatla alakalı. Elin gavuruna benzeme niyetiyle eğer bir insan bunu yaparsa yandık edenler var. Asya'da dünyaya geldik işte öyle bir ortama maruz kaldık ki ana baskılarla, ana dayatmalarla, ama Analistlerden tuhaf adet vesaire. Yani kapımızı gidiyoruz. Bu insana Hristiyan denmez. Bu insanı Yahudi denmez. Şimdi ne diyor burada Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Men a'anel zalimen. Kitab-ı Beydavi ne söylüyor? Mesela diyor kitle bakımından onlara benzemek diyor, o onlara meyletmek diyor. Onlara meyletmek diyor. En büyük bugün İspanya'da ve Portekiz topraklarında 800 yıllık bir İslam medeniyeti var. Tantavi diyor ki orada Müslümanların ilk yıkılışı, ilk yıkılışı kitle konusunda diyor e, ehli küfre benzemekle başlıyor. Ardından, ardından onlar gibi olma meyili ve karakteri Müslümanlarda moda haline geldi. Cenab-ı Hak 800 yıllık medeniyeti yerle bir etti. Yerle bir etti. Yerle bir etti güç kitlenin, güç kitlenin insan kafa, kalp ve ruh dünyasını nasıl etkilediğinin psikolojik izahı vardır, sosyolojik izahı vardır ama zaman nerede? Zaman nerede? Tasarruf çalışan bir insan önce bunu bir düşünsün. Çocuğa cübbe şalvar giydir, ah anne, baba ben ne oldum ya, ben hoca mı oldum ya vesaire diyor. Eee çocuğa randa kıyafeti giydir, eşkıya kıyafeti giydir, tata tata tata tata yapıyor bu işte. Ya ne oldu ya? Bana kovboydan bahsetmedin. Bana evlerden bahsetmedin. Bir kitle gibiydim o kadar belki. Bak biz kitle nasıl değiştiriyor insanı. Din şahsiyettir. Din şahsiyettir. Din kimliktir arkadaş. Sen mesela efendim işte falan cemaatin forması bilmem neyi gazeteler o gözle bakma. O gözle bakma. Fenerbahçe'nin forması farklıdır. گنر ابھی کمپنیسن ہو سکتا ہے بات ہے اس آگے جیتے لوگ دیتے یہ یہ یہ کے کے اتنا بدل مسئلہ چاند سنسد lira faiz olsa, bir insanın giydiği kumaşta bir lira haram para olsa Allah 40 gün onun namazını reddeder diyor. Bu bankaları kim çalıştırıyor? Kim işletiyor? Ben ahamet ama faizi sadece bankaya tutuyor ki Resul Ekrem diyor 70 günlük faiz vardır. Artık odana değil Ben ahamet zalimen kim bir zalime destek verirse Vesaireyle liyudekece bir batili hakkı. O zalimin batılına yanlış işlerine peki evet ediyor. O zalimin peki uygulamalarıyla İslam'a düşmanlık yapmak için. Ona destek veriyorsa peki fakat beyet minhu zillatullahi ve zillatu rasulihi. Ne Allah'ın ne Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in o insanı himaye etme, koruma ve kollama peki beklentisi olmasın. Mevla ve Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ondan çekmiştir. Çekmiştir. Çekmiştir. Efendi de bu alay derken de Kudüs'ü Sürü Fatih Camisi'ne girdiği zaman sizi gibi almış secdeli kafirler değil diye hakaret etmiştir bazı Müslümanlara. Camide gözüküyor ama aslı fikri o zalimin peşinde. Onunla oturuyor, onunla kalkıyor, bilmem ne vesaire. Dininden dönerim, tahkimden dönmem kafasıyla belki e, iş güzellik yapan nice insanlar var. Nice insanlar var. Nice insanlar var. Hangi mana var? Ölecektir o insan. Peki cenazesi, cenazesi camiden kalkacaktır. Müslüman da Müslüman olacak ne bilecektir diyor Resulü Ama hesap kitap için yarın mahşerde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığı zaman e, kabristandaki diğer Müslümanlarla beraber değil. Değil. Ne kadar ateist varsa, ne kadar efendim mason varsa, ne kadar Yahudi ve Hristiyan, peki dinsiz ve zalimler ise onlarla beraber Allah'ın huzuruna gidecektir insan. Bunlar da var. Bunlar da var. Ve dünyada yapmış olduğu hiçbir amel bu insana fayda vermeyecek. Vermeyecek. Vermeyecek secdeden alınması ve bağlasa, yani gece sağlayın, gündüz sağlayın, gece sabahlara göre namaz kutsa, gündüz tevkiye oruç kutsa yo, yo, yo, buna geçit vermeyecekler bu adam. Hakimine İsaburi, müstebrekinde böyle bir rivayet etti. Bu noktada İslam alemi çoktan kaybetti. Onun için bela ve musibetler başımızdan eksik olmuyor ol, ol. Allah seni böyle kıskanıyor. Eğer düşmanına zikir basamayacaksın diyor. Kulum seni kıskanıyorum diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Bakışlarını söyle Allah Celle Celle kıskanıyor. Ama şimdi artık yani elin gavuruna belki kul bela olmak, onların izinden gitme erdem oldu. Fazilet oldu bazı insanların nezdinde. Din belirleyicidir. Din belirleyicidir. Din belirleyicidir. Dinden başka hiçbir şey Müslüman hakkında belirleyici değildir. İslamiyet'in belki getirdiği hüküm budur. Budur. Budur. Şimdi A şahsının keyfi, B şahsının keyfi belirleyici gözüküyor. Ben ne kadar Müslümanlık verirsem sana o kadar İslamiyet geçeceksin diyor. Diyelim 20 katı temel bilgimde öğrettin, yok 3 kaşık. 3 kaşık. Kendisini dil yerine koyuyor. Halbuki insanların din olma özelliği yoktur. Değilim müdemirliğidir. Buna elbise de dahildir, yemek yeme usulü de dahildir, iş hayatı da, ekonomik hayatta, siyaset hayatta vesaire. İslam'da durum aynen budur. Ötesi, ötesini siz düşünün artık. Yapanlar, düşmanlık yapanlar hangi niyetle yapıyorlar? Dinli, değil, Allah değil, Muhammed Mustafa ben belirleyiciyim. E sen de kalkıyorsun peki onun izinden gidiyorsun. Ne yapacağım ben sen şimdi? Veya ben gidiyorum. Ne olacak benim halim şimdi? Bakanın şu son yüzyıl içerisinde bir uygulaması var. Diyorlar ki yapılacak iş şudur. Dilli gün diyorlar Türkiye için. Özellikle Türkiye genelde İslam alemi. Dinleyici gün diyorlar. Bunlar burada çok çalıştılar, çok vurdular ama başaramadılar. Muvaffak olamadılar. Biraz taktik değiştirdiler. Din hükümetini değiştirdiler. Dinin anlaşılmasını değiştirdiler. Dinle de belli bir kesimin işte örfü, adeti, geleneği, göreneği vesaire falan filan yani. Kimisi camiye gitsin, kimisi stadyuma gitsin, yani kimisi böyle takılsın, kimisi böyle takılsın vesaire. Bir tutku yani o kadar, bir nostalji bugün üstüne olsan takılayım, bir dahaki sene başka şeyden takılırım vesaire. Yani ekmek gibi, su gibi, hava gibi, zaruri ihtiyaç maddesi değil. Ya bizler kırkırısı o kadar. Şimdi sürekli sürekli peki ortamda yaşadığımız şu efendim yani e, kötü ortamda bu istikamette din yapılanması var. Burası mühimdir. Burası mühimdir. Burası mühimdir. Herkes bu noktada bütün silkelenecek, bir kendini kontrol edecek belki. Din yani bir kısmı o kadar. Din her şeyden bir şey değil diyor. Din her şeyden bir şey değil diyor. Din her şeyden bir şey değil diyor. Din her şeydir. Din her şeydir. Din her şeydir. Her şeyin başı huzurdur. Huzurun kaynağı İslamiyettir. Bakın inatı yemek yemezsin, vaaz dinleyemezsin. Peki huzurun kaynağı İslamiyet. Vardır İslamiyet, huzur vardır. Allah'la aranda köprüyü kurduğun, korkma Allah'ın izniyle. Hayattan bir şey anlarsın, yaşamaktan bir şey anlarsın. Ama Allah'la aranda bir köprü yaptın, peki o zaman iş bitti, Huzur gitti, hayat zindan oldu, cehennem oldu. Din, her şeyden bir şey değildir. Din, her şeydir. Çünkü bunun kaynağı dindir. gelin! Hayatın bir ciddi değildir. Hayatın bir ciddi değildir. O Hristiyanlıkta var o. Yahudilikte var o. Din! Hayatın bir ciddi değildir. İslamiyet yani. Din! Hayatın tümü. gelin! Hayatın ödülü. Hayatın ödülü. Bak şimdi bana Rabbim ne söylüyorum. الرسول الثاني والعشرون يريد مكتوب إلى المولى عليه التشميع والله عليه التشميع في بيان شنو إذا أن الملائكة بالعبد كل الملائكة من لا نجد بريتين أن الملائكة بالعبد كل الملائكة لم أن مرا... أن يخرج عن مراداته بالتمام ولا يتشمده كان يتذكرنا كذا كان يتذكرنا التمامنا تماما كذا وإن يكن على مراده سبحانه وتعالى الله جل جلاله إرادة مراد المقصد ليس o, o tarzı zarara zaten. مراد muradın yok babacığım, senin اليوم Bende bir şey var ise, bir murat varsa, bir istek var ise, bir emel arzu ise, Mevla'nın muradı ise, benim de muradım olur. Ma'a beyanı muradı. El-Zati vel-Arabi. Diyor ki kulun yani hedefi ne olacak? Cenab-ı Hakk'ın muradı üzere olacak. Kendi muradı üzere değil. Bunu anlatacağım diyor. Bir de insanın özünde bulunan bir takım rahatsızlıklar var. Ana cevherinde bulunan hastalıklar var. Bir de vurgu geçişinde rahatsızlıklar var. Nedir peki? Yani işte bir yakalak hasta olmak var, bir de ayakta tedavi görecek kadar işte hastalıklar var. Şeytan diyor ki, ana zevherde, mayanızda yani bulunan, peki, öz zatınızdan ayrılmayan bir rahatsızlık var. Onu söylediğinizden bir de ondan sonra e, gelip geçer. Gelip geçen türden bir rahatsızlıklar var, onları söyleyeceğim diyor. Allahu Teala gereği gibi anlamaya, hakkını ve bedelini ödemeye bizleri muvaffak eylesin. Tıpkı bir kavga vardır. Önce teşhis, sonra tedavi. Önce teşhis, sonra tedavi. Doktora telefondan rahatsızlığını söylesen adam seni dinlemiyor. Diyor ki buraya geldi. Yanıma geldi. Öyle ezberleme, ısmarlama tedavi olmaz. Şimdi hastalık ne? Ha, görelim ondan sonra tedavi ne? Ona bakalım. وترك وقتا حامد الفارس السرهندي ينبغي للعبد كل درجة يجب أن لا يكون له مراد ومطلوب ومطلوب دور الله عز وجل كما جل كان شكر الله جل جلاله tüm herhangi bir matlub o, herhangi bir muradı olmayacak. Hayatta her şey bir hedefe efendim endekslidir. Hayatta gayesiz hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Gaye tarzı onların arabası bitmiştir. Hedefi belirlerken çok iyi belirlemek gerekiyor. İstanbul'un işgali sırasında boğazdan bir gemi giriyor. Bizim Mehmet Fikri sahilden görüyor bunu. Kayara sigara yapmış, elinde bir kırık kara tüfek, e, deniz altının e, boğaza girmek üzere olduğunu görüyor. Deniz balıkların biliyorsunuz böyle suyun üzerinde 40-50 santim e, bir perak topu vardır. Büyük kısım gövde ise suyun altından gidiyor. Mehmet Çift o kestiği gözüyle görmüş. Bir denizaltı giriyor, İstanbul'un uçuracak. Silahını kurmuş, ondan sonra böyle yarım saat takip ediyor şeyi, denizaltını. Ve tam nişanı kestiriyor, tepeye basıyor. Tek bir mermi, tek bir teleskopun camını kırıyor, deniz altı o teleskopla yani adam aşağıdan etrafı görüyor yukarıdan. Yani o cam olmasa göremez tabii. Attı tekmeleriyle teleskopu kırıyor, denizaltı meclis kabul suyuna çıkmaya. Çıktı iki toplarımızı gemiye sürdürüyor yürüdüler. Hedefler iyi, yakalayabilirsen işi bitirirsin. Doğuda bir öğretmen kışın Çocukları okulun dışına çıkartıyor. Okulun yakınında bir tepe. Tepeye bir tane çubuk düşüyor. Diyor ki çocuk diyor bakacaksınız diyor. İnternetten o çubuğa göre ki zikzak yapmadan, yılan kavgayı gitmeden dost doğru gidecek. Hadi bakalım bütün sınıfı imtihana fabrikası diyor. Herkes o çubuğa doğru gidiyor ama hep eğri yürüyor. Zikzak yapıyor vesaire falan. Her zaman Mehmet gidiyor. Mehmet diyor ki oğlum dikkat edin diyor. Mehmet gidiyor, Mehmet'te hiç şey yok, zikzak yok. Yılan gibi böyle eğri büğrü olmak yok. Mehmet sanki cetvelle çizilmiş gibi yol attı. top doğru çubuğa gidiyor. Hoca diyor ki Mehmet'e, oğlum Mehmet diyor, bütün arkadaşların zikzak yaptı. Giderken onunla eğri büğrü gittiler diyor. Ama sen diyor hiç diyor, şaşmadın diyor. Hiç en büyük yolunda, hakkında eğrilik büğrülük yok. Sen bu işi nasıl yaptın diyor. Öğretmenim diyor, ben diyor oraya giderken diyor, oraya giderken diyor, hep diyor çubuğa bastım diyor. Arkadaşların göre önlerine baktılar diyor. Onun için önlerine bakıyorlar, gidiyorlar, hedeften sapıyorlar. Sonra arada sırada hedefe bakıyorlar. Aa yanlış gitmişim, dönüyorlar sıra bu sefer. Biraz daha böyle gidiyorlar diyor. Önlerine bakıyorlar. Onu bir bakıyorlar şeye, aha hedefe. Hedef yanlış yerde. Ben yanlış yerde, e, yanlış yerde. Hadi buradan dönüyoruz sıra vesaire. Ben ise öğretmen gibi devamlı hedefe baktım diyor. Tamam hayat budur arkadaşlar. Bir araba otobanda giderken tüm ışık değiştirirse bunun sonu şarampoldur. Eğer bir arabanın altına girmektir. Hedef değil, özlemeyen bir insan dini de yoktur bir yerde. İyyâken âmidu ve iyâken estâin diyoruz. Yalnız sana kulluk. Yalnız senin en yardım içeriz Allah'a bak Hedefi belli, hedefi belli olmayan gemiye, gemiye hiçbir şey yardım etmez. Ne rüzgar yardım eder, ne deniz yardım eder, ne insan yardım eder. Ama hedefi belli olan gemiye hangi sahibi gidecek bu gemiye? Hedefi belli olan gemiye deniz de yardım eder, rüzgar da yardım eder, herkes yardım eder. Hayır, bundan ibadet değil, ibadet arkadaş. Onun hedefini koy. İnnellezine kâlu Rabbine nasıl yettekâlu. Rabbim Allah de ve selam yallahu teala. Önce hedefin iyi tespiti gerekiyor. Sultan diyor ki, Peki insanın yegane hedefi ne olacak peki? Muradı, maklubu ne olacak? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan başka şey olmayacak. Ya Allah Celle Celaluhu olacak. Gaz olacak. Sultan Fatih'in buyurduğu gibi. İntibâlu cahidû billah. Oluktur niyetum. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretum. Fazla hakkı. Himmeti cündü ricalullahi la. هرس المقدار تسار فغير نكثر نيكم أولياء أولياء أولياء إسناهم لا تظلمون يقطع عصام العلام بيجفت نصركم نفس الواغلة لا لا تظلم جهان الاجتهاد الحمد لله بركة آيات خزانا ربكم أي محمد موجبات أحمد المختار إلى أمران ظالمنا Azay-ı dine devlet. Oğlum! Allah zahir ve billah demeyecek diyor. Benim derdim diyor. Beni bekleyen aramayın. Yavuz Sultan Selim Antep'e buyuruyor ki dünyaya geldiği zaman Sultan Fahri'nin bilesi oluyor. Yavuz Selim torunuma dikkat edersin dedi. Sultan Fatih. Torun bedeye çekiyor. Rabbe, Rabbe şeriat dünyayı getirdi. Şeriat dünyayı getirdi. İslam'ın kancağının bayrağının nereye gidilmesini istiyorsa şeriat Rabbim oraya gidelim şeriatın kancağını. İsterse bu dokuzun ki helak olsun diyor. Oraya gidelim Allah diyor. Adamın hedefi bu. ينبغي للعبد أن لا يسير بل الله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Dinlerine insanları verdi, sadece ve sadece beni bilip bana kulluk yapsınlar diye yarattın diyor Allah-u Teala. Hedef koydu mu? Koydu. Müslümanın lider sorunu yoktur. Müslümanın rehber sorunu yoktur. Müslümanın hedef sorunu yoktur. Hepsi hazırlanmış. Biz bu dünyaya, evet yiyoruz içiyoruz ama onlar için gelmedik. Biz bu dünyaya ilk soruya cevap bulmak için geldik. Nereden geldik? Niçin geldik? nereye demleri bir sıfatlara bağlı. Al-İbadet-i hani İslam adreslerinde böyle söyler ama çok da güzel söylemiş. İlk sorunun cevabını bulmaya geldik. Nereden geldik? Nereden geldin? Niçin geldin? Sen nereye gidiyorsun? Sebepten bir gün kezzaliken peki eğer bir kulun böyle bir programı yoksa tamam mı? Yani bizim derdi, davası, muradı, maksudu, maksudu olmak değil, başka şeyler ise فلولا يجد كذلك يخرج رأسه عن رزقة العبودية bu insan Allah'a kulluk kemendiğini boyundan çıkarıp atmıştır. Doğru, öderdi Allah Celle Celaluhu olmayan bir insan peki boynundan kulluk kemendini atmıştır. dertli olacak. Selahattin öyle ki rahmetullahi aleyhi Şam'da yapıyor. Gülmedi, gülmedi. Desem ki niye gülmüyorsun padişahımız? Ben dedi giremem dedi. Mescid-i Asla işgal altındayken, aslı ordularının işgal altındayken ben giremem ben dedi. Ne zaman ki iklim Savaşı yaptı, Haçlıları yatırdıklarını biçti, ah şimdi ben gülmeyi hak ettim dedi. Şimdi bununla ilgili birçok konuştuğumuz zaman biraz tehlikeli oluyoruz. Bana bak gülmek ne zaman yani normaldir veya güzeldir biliyor musunuz? Veya işte gezmek, tozmak vesaire. İşgal olmadığı zaman, işgal olmadığı zaman, işgal olmadığı zaman, din ve diyanetin, mukaddesatın şu mübarek bir toprağı işgal altına girdiği an gülmek bile caiz değildir. أورا أورا الجنجان لا إلى أصيلا يسمعون الجنجان من السنة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أولئك هل شيء بيتي كذا كما جيزية وطنم ميتة المقدسات إشكال النار والقرآن جلال من جلال من ضعف أو استمتع بزوجته أو ولد مباخرا أو ذهب إلى متمتعات أياما من البلاء والدين فهو والبهاء للدواء بدين من شعراني تبدت الروح من تعيك في دولارك أو تنفع بزوجته ومن يرأسك في سيفرك أو الذي تنوخران ويا جرام ولا كيمي وشي جوجو باستين نمنا وترزي وترزي باستين تسوسيو دي بشي الله رجولي قدر يعني يعني شكله سنة الله جاء فهو يجولي يوبيك هذه هي الأسفة Tezher zehebe ile mütenezzehat veya daktıra gidiyor, denize gidiyor, ormana gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor vesaire. Ama ne zaman? Ama ne zaman? Ama ne zaman? Eyyâne nüzulün belâye alel müslümîn. Yağmur nasıl sağanak halinde yağar, belki İslam'da tek bütün toprak kalmaz, dedi aynen o şekilde bela ve musibet yağmurları, bela ve musibet yağmurları Müslümanlar üzerine yağarken, kim giderse diğer bölgeyi şıklıktan yani vazgeçmez, üst başta meşguluyorsa, hanginden ondan sonra hiç ayrılmıyor. Onunla beraber kumrular gibi yat, kat, bilmem ne vesaire falan filan. Elinden bir şey gelmiyor. Elinden bir şey gelmeyenler çocuk üretmekle meşgul. Hangi kafayı yememiz lazım bize şimdiye göre çoktan. Hangi kadın, hangi kız ticaretinde? Onun gibi bir şeyle vaktimiz olmaması lazım Osman bin Mas'un radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ya Resulullah diyor. Biliyorsun biz sürekli cihat yapıyoruz diyor. Sınır boylarında bir düşman askeriyle dövüşüyoruz diyor. Ama tabi erkek diyor ya Resulullah bazen kadın tutkusu şehvet falan bizi meşgul ediyor. Davadaki rüzgarımız kesiliyor ya Resulullah. Yani izin ver de affedersiniz. Affedersiniz. Affedersiniz. İzin ver de şu ipini keseyim atayım diyor ya Resulullah. Tamam mı? Buradan ödül sana ait. Ben konuşuyorsam şimdi bir katılık bunu bunu Tamam mı? Kafam batıyorsa burayı düşüyor. Sahabe, sağa vurma. Şükrü kesiyor. Sahabe! Resul-i Ekrem'e buyurdu ki, yani ödül kesmekle ibadet anlayışı yoktur İslamiyet'te. Yani dayan, diren, eforu ortaya koy, mücadele devam etsin. Ama sahada nereden kesiyor arkadaş? Sahada nereden kesiyor arkadaş? Sahabe neredeyse ziyaretiler. Reisleri Osman'ın kutluğuyla mutlu askeri. Adamlar evlenmiyor. Niye ya? Ya ben cepheye giderken dedi şimdi bir de hanımı düşüneceğim ben dedi ya. Bir daha sizden düşüneceğim ya. Bir de ondan ben kavga edeceğim dedi. E, evlenmiyorum lan dedi. Ben gidiyorum cihada. Hatta savaşa giderken ecdat derdi ki, derdi ki gel karaya, hadi. Nereye gidiyoruz? Düğüne gidiyoruz, oğlum derdi. Hadi. Hatta sana bile sana geliyordu. Siz kütüphane kütüphane olsun bırakın. İstemediğiniz halde yani ülkünü duyduğunuz halde sanat size fark bir cevap verir Cenab-ı Satınaktan bir sanat yani istemeyin. Çünkü yani elin bir cihazı sana olacak dedi, can bilecek dedi. Ama başınıza geldiğinizde dayanın ve direnin diyor. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi Şimdi e, adam evlenmiyor. Niye? Davaya hizmet. Allah'ın iradesinden muradının söz konusu olduğu yerde ben hanımla meşgul olamam diyor. Bu sünnet seviyeye karşı çıkmak değil. Memleketin eğer işgal altındaysa, aha, işgal altındaysa, dini imanın zeydi teknoloji içiliyor, takılıyor vesaire, vesaire, vesaire. Bak ne söylüyor müşaharan. Günler yok. E, hanım gitti. Ya ondan sonra gezmek, tozmak, çayı içmen, bilmem ne vesaire falan. Bunlar hep helal şeyler bunlar. Yapana bir şey denmez eyvallah. Ama şimdi hayat hep bununla dolu. O fırsat bugün ne kaza? Nereye gidiyoruz kardeş? Hangi zahire veya? Nerede düzgün yapacağız? Çöpte kebapsına ne yapacağız vesaire? İş bu oldu dedi. İmam Şahane diyor. Hayvandan farkı yok. Kimde İmam Şahane dedi nazar? Sultan Fatih'in zamanında Mısır'da ee, Şazeliye hareketinin büyüklerinden. Hatta iki numaralı adam. Mısır Valisi İstanbul'a geliyor. Şahrane'ye diyor ki Kardeş İstanbul'a gidiyorum. Padişahın nüfuzum vardır. Büyük deniz varsa e, işte yani ben padişahın nasıl geçer. Senin için çalışırım. Allah'ın izniyle kabul ettirir mi padişaha senin isteğini? Ben ona diyordu ki Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Senin de Mevla'dan bir işin varsa beni gör dedi. Tamam mı? Değil! Yüzsüzler Bu insanların peşinden gittik tamam mı? Allah'tan önce bir işin varsa beni gör. Buralar kolay yerler değil. Bu adamlar ölüp korkacak adam değil. Bunlara kavuşmak ne mümkün Muhyiddin İbni Arabi'nin, Muhyiddin İbni Arabi'nin Fıkhat-ı Mekkiyet'in bir günde bir buçuk kere okudum. O kitap 10 santim kalınlığında, 10 santim kalınlığında, 30 santim hatta 40 santim uzunluğunda 400 kırıklar. Bir günde bir defa gelirdim, ikinciye geldim, ikinci birikti, üç dört kaldı. Allah-u Teala'nın veya tecelliyatı onlara çok fazla, çok fazla. Hemen şüphesiz yiyecek yani şey bulamadım diyor Mısır'da. 450 sene önce. İki ay toprak edildi. İki ay toprak edildi. Şimdi aa hoca dedi ki ya toprak değil. Öyle anlama. Bu herkesin yapacağı bir şey değil. Keşke tahtasını gitti de yapsa. Ama bak ne kadar titriyorlar bugün. Şu marketlerde şöyle gönlünüz e, çekercesine rahat bir şekilde yiyebileceğiniz kaç tane gıda maddesi var. Yahudinin dediği gibi beni sıkıştırmayın. Ki gönlünüzdenler ya en hacınızın en hocanızın evinde dahi domuz kapsını namus söyleyebilirim diyor. Milletin ne yediği, ne içtiği, ne istediği belli Valla böyle bir Ne Neden bir sevgi cenab Beni Resul-i Ekrem sallallahu buyurduğu gibi. Yediğin haram, içtiğin haram, giydiğin haram. Allah senin duan neye kabul etsin ki? Bunlar ümitsizlik değildir. Eksiklerimizi seçmekten çalışıyoruz. Ona göre mükemmele doğru bir adım daha yaklaşabilirsek eyvallah. Derdimiz bu. Yoksa ilham, ilham değil. Bak İslam Celilov diye bir Yahudi adam var. Özbekistan'ın şu an Cumhurbaşkanı. Özellikle Müslüman çocuklarına aşı yapıyorlar. Ama aşının ismi BCG verem aşısı. Yok kızamık aşısı, yok çocuk kalbi aşısı, yok bilmem ne çekicisi vesaire falan. Böyle görünürde güzel aşılar. Çocukların sağlığı için aşı yapılıyor gösteriyorlar. Ama o aşılar aslında verem aşısı değil şifasız değil, kişi kaçlıktan kaçtı değil. Müslüman çocukların IQ'lerini aşağı indirmek için kullanıyorlar. IQ ile zeka sayısı. Çocuğun yüzde seksenlik, yüzde doksanlık güçlü bir zekası varsa bu aşılar belki bu yalan aşılar efendim çocuğun IQ'sünü zeka kuvvetini yüzde seksenden doksandan yüzde yirmiye düşürüyor. Bu çocuk sadece ve sadece karnı acıktığı zaman anne, mama, anne, su, bitti. Bir tutamaya da girmiş böyle. Beyni tutamın güvercin gibi sadece bir efekt istemez, istemez ihtiyaçlarını ancak o kadar zekaylanlayabiliyor. Bir şeyi anlar, almıyor kafasına. Niye? Muhakemeye gidiyorlar. İsrail, Filistin topraklarına kireç kızı gibi zehir döküyor. Arazi yürüyor. Peki, tarlayı ekemiyorsun. Ektin buradan, gelen buradan zehirle geliyor. Mısır ekten herkese öyle vesaire. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurdu ki, La yakubûne fî hukmiyin illâhu ve lâ Bu adamların yeminlerine kanmayız Allah-u Teala. Bu adamların peki barışçıl, işte dünyanın barış olmak olmaklığı, edebiyatlarına kanmayıyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Hiçbir Müslüman hakkında bunlar bir rüya görmez diyemez Celle Celaluhu. Bakın nereden nereye gittik? Nereden nerelere sefer uzandık? Allah-u Teala açıkları kapatmaya bizleri muvaffak eylesin. Orada, orada bu zulmü yapan, belki Müslümanlara bu zulmü, bu katliamı belki e, reva gören zihniyet burada sana merhamet edecek kadar belki merhamet sahibi değil. Değil. Değil. Irak'a Allah markalı, Muhammed markalı 600 bombaları atan bir Amerika yarın sana vay benim canım bizim diyecektir aptal değil. Birisi öyle söylüyor. Ya diyor işte atmayın diyor Amerika'ya vesaire. Bizim diyor ilahımız Amerika'dır diyor. Allah falan değil diyor. Yani bize bir şey olsa Türkiye'de kaçta birimiz Amerika'dır diyor. E bizim Allah'ımıza söylemeyin diyor. Ben de Allah'ımda meşgul vesaire falan. Yani sizin cennetiniz var, cehenneminiz var, cehenneminiz var, sizin Amerikanız var. Sizin gidecek başka yeriniz yok gidiyor. Onun için lütfen diyor, bizi sövmeyin diyor. Yoksa 24 saatte sizi bir kambuçak yaparım. Sana neredeyiz? Felezler yedim kezzalike. Eğer insan derdi ve davası gayetti, Allah Celle Celaluhu ise فَهُوَ مُخْرِجٌ رَأْسَهُ عَنْ رِكَّةِ الْعُبُودِيَّةِ Peki. وَقَدَمَهُ عَنْ خَيْرِ رِشْكِيَّةِ Bu insan Allah'tan başka hedefleri de kendisine hedef tutan bir insanın peki kulluk kemendiyle de alakası kalmamıştır. Boynundan Allah-u Teala'nın kemendini Allah-u Teala'nın ve kafasını takmışın kemeni çıkartıp atmıştır. Ayağını da Allah'a kulluk ve körülük kalbinden, zincirinden طرف آتش کر دیا ابراہیم اسلام کے بزرگی بھی ہو اولیاء اللہ تند بری سانا اتا رمتانا پر کو مجد چورنے بھی زمان بشاکتا دار دے بشاکتا دار دے سسیلی کے جناب آج جنگل جناب وقا پر لنا کان نگلائی ذکر کنا کان ذاتی اول مغا سر دیلا اول مغا سر دیلا کیا دو سلال استاذ انتظر انا سنتو اپنا فکر تمام یا ایل اللہ Ancak Allah'ı anlatan gafil olmamak şartıyla ne kadar kendini bir gafil efendim zannediyor. Muhyiddin İbn Arabi Kudüs'ü buyuruyor ki bir zaman diyor Mevla'nın dostları diyor e, dedi ki bu cumadan öbür cumaya kadar diyor e, yaptıkları amelleri yazarlardı diyor. Yazarlardı diyor. Yani sebep ne yaptık, günah ne yaptık, artı ne, eksi ne bunları yazarlar diyor. Yaptıkları amelleri şöyle tükenip tarladı, listik tarladı, defter tarladı. Bugünkü günah işledim. Veya işte bugünkü sevabı işledim. Elhamdülillah diyor, bu fakire diyor, Allah-u Teala nasip edip biz bir adım daha ileri geçtik diyor. Ne ortaya ki? Biz ise hem yaptıklarımızı yazıyoruz diyor, hesap kitap takip ediyoruz. Bugün bir sevabı işledim, bugün ayetlerin vesaire. Hem bunu yapıyoruz, hem de diyor, kalbimizden geçen duyguları da diyor, Akademide yazıyoruz diyor. Tanrı geldi gitti insan. Güzel bir şey geldiyse artı. Çirkin bir şey geldiyse eksi. İnsan ne kadar bir şey. Adamlara bak nereden çekiyorlar. Oturuyorum televizyon karşısına mezar taşı getiriyor. Ondan sonra bak göz ettiğine telefona filan. Yok ya yani bize kaldıysa bu iş Allah muhafaza. Başımız gözümüz gitti. Hiçbir tarafı sağlam kalmadı. Tamamen sakata çıktık. Terliyoruz. bir emani cümlede emaniyi ehli kitab. Cenab-ı Hak diyor ki Kur'an hiç de sizi zannettiğiniz gibi değil diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an Yahudi ve Hristiyan anladığı gibi değil. Yok ahiret zor diyor Allah Celle Celaluhu. Burada efendim bizim Bayram Ali Kara Mustafaoğlu hocanın camisi var. Orada Kâsip Mustafa'nın camisi. Orada bir imam vardı. Abdülaziz Zekkine diye. Bizzat. Çok acayip, enteresan, esrarengiz bir zat idi. Nerede Ebne rahmeti derdi ki, Hoca Efendi derdi ki, hocam üniversitede okudu, okudu bize anlıyor. Buraya üniversite arkadaşlar getirmek istiyoruz. Yani siz içeri bulunuyorsunuz. E biz dedi yani kapıyı tıklamadan içeri girebilir miyiz? Sizin içeri girebilir miyiz? Abdülhamid Bey yine Nakşin Mesaicim'dendir. Bunlar mezar korku vardı ya, e, Necmettin Erbakan Hoca'nın şeydi, ee, İskender Paşa'dan imamı. Onlar Tertar Paşa'yla oldu. Ziyaretli Gümüşhanevi dergahına müddetik. Abdülaziz Bekkin'e yani anlaşılmadı çok zor bir insan. Zor derken yani yani imanla yürekle ayrılmıyorsun o kadar güzel halleri olan bir insan. Dedik ki ona Efendi Hazretleri biz buraya arkadaş getirmek istiyoruz. Fakat e, bu arkadaşlar getirirken siz geçene konuşuyorsunuz, meşgul oluyorsunuz Nasıl yapacağız dedi. Hemen güvenerek izin alalım mı? Dedi ki, evladım dedi, buraya geldiğiniz zaman, buraya geldiğiniz zaman, bakın dışarıdan dinleyin. Eğer içeride Allah ve Resulü'nden başka bir şey konuşulmuyorsa, hiç beklemeyin. Kapıyı tıklanan bir içine girin. Ama Allah ve Resulü'nün dışında bir şey konuşuluyorsa, konuşulmaz içeri girin. Mazeret diyor ki, ta 50 yıl dedi, gittin geldin gittin. Bir kere Allah ve Resulü'nün dışında bir söz duymadım. Bütün muradı Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya bağlı. Ulemadan Muhammed Zahid Kezbiri Rahimallahu Teala bir adeti vardı. Hangi mecliste, hangi toplantıda, hangi insanlarla beraber olduğu anda Allah ve Resulü dışında bir şey konuşuyorsa hiç konuşmaz. Kalkar, orayı terk eder tamamen tamamen davası açık değildir. Hacı Bayram'ı dedi Kudüs'ü sırrı Edirne'ye gitti. Sultan Fatih'in babası Murat Kudalandık'a Edirne'deydi. Şey ya, Edirne'deydi. Edirne'deydi. Hacı Bayram dedi Sultan Murat ziyarete gitti. Sultan Murat ziyarete diyor ki padişahım diyor. Üstadım diyor. Sultanım diyor Hacı Bayram dedi. İstanbul'a Allah sana nasip olacak mı? Sultan Fatih'i değil. Ee, Hacı Bayram dedi, bir Sultan Fatih'e bakıyor, bir Efendimiz Murat İlavendigar'a bakıyor. Bir ona, bir ona, bir ona, bir ona. Ve sonunda Hacı Bayram dedi diyor ki, Padişah'ın İstanbul'u almak sana değil şu yazıya nasıl olur. Değil Sultan Fatih. <laughs> ben mi? Vesaire. Tarihin yazdığına göre Sultan Fatih 8-10 yaşlarındaydı. Akşamleyin yatarken başını dönmüş olduğu yastığa İstanbul'un haritasını çizmiş ve yatmadan ülkeye geçmeden önce sürekli haritaya bakıyor. Ben İstanbul'a nereden saldırırsam vurursam belki İstanbul düşürebilirim. Buradan saldırırsam Konstantin Dragovet, Bizans İmparatoru bana takım mukavemet gösterirse onu ben nasıl ehlak edeceğim? Nasıl peki onun planlarını Allah bullak edeceğim vesaire. Eee şuradan girersem peki şöyle bir şey olsa ne yaparım vesaire. Adam son 12 sene Doğu İslam İstanbul haritasına kilitlendi. Ve sonunda galip gelen Sultan Fatih. Dava adamı, dava adamı. Gidesat koyu giden, gitsenin de evine gidemeyen insandır. Hatta giderken evinin yolunu kaybeden insandır. Önce yapacağın işi, yapacağın işi rüyanda göreceksin. Becerdiğini ve yaptığını rüyanda göreceksin. Nerede? İş böyle dönüyor. Hayat böyle gidiyor dava böyle yükleniyor. Osman Zatyali vardı, büyüktür kendisi. Cenab-ı Hak Celle Celle çok zikrederdi burada. Diyor ki, iftarlarda diyor, iftarlarda da yemek yemekten dolayı diyor, ve zikri çekiliyor diyor. Evlâ'yı zikredemiyorum diyor. Çünkü iftara yemek yiyorum diyor. Yemek esnasında zikrim olmuyor. Zikrin kesildiği için diyor, canım çıkacak gibi oluyor diyor ya. Bunalıma giriyorum, strese giriyorum diyor. Kendileri hep Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Tamamen Mevla'ya kitlenler. Davud Aleyhisselam'da gibi Rabbim, Rabbim beni zikreden kullarından eyle Allah'ım. Rabbim eğer seni zikreden kullarından başka kulların yanına gidersen ben seni seni seni zikreden kulların var Rabbim tamam. Belki bu kulları bırakır da seni zikretmeyen, seni zikretmeyen kullarınla beraber olmak için onların yanına gidersen, onlarla beraber oturup kalkarsan Allah'ım bacağını kır, bacağını kır, bacağını kır Allah'ım diyor. Kırın! Bu kırdığım var ya, benim hayatımın en büyük nimeti olacak Allah'ım. Beraber nefis muhasebesi yapmamız gereken müthiş yerler. Allah hesabını ve haddini bilenlerden bize Bir Ecdadımızın bir adeti vardır evladını, çocuk çocuğunu kendine isyan ettirecek kadar, isyan ettirecek kadar, isyan ettirecek kadar onları belki o evler, beslemişler, çocuk çocuğunu, ondan sonra hanımını, oğlunu vesaire sürekli davaya teşvik ederler. Abi bana yetti ya, yetti ya, yetti ya. Böyle bir gelenek vardı Ecdat'ta ecdadını kendine isyan ettirecek kadar gösterse gibiler. Niye? Adamın derdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Hanım çocuğunu elindirecek, hanım bu çocuk ya dersi olacak ya şehit olacak. Bu niyetle bu çocuğa ne ver derlerdi. Başka bir niyetle verirsen bırak istemiyorum çocuğun sizden üstünü derdi. Çocuk temizlenecek derdi, Cenab-ı Hak Celle Celal nasıl ister bu emzirmenin diyelim veya çocuğu büyütmenin e, nasıl nasıl ister? Adam ona hayal ediyor ve oraya da Mevla'yı koyuyor. Burada yani ne örnekleri Allah Celle Celal bunları ikiye almaya, ona göre peki kendimizi donatmaya bizleri muvaffak eylesin. وإن كان وعبده إذا كان في أسر المرادات التي Eğer bir insan var ya kendi nefsi tutkularına eğer kapıyı bitiriyorsa o وَمُنْقَدِعًا بِهَوَا وَهَيَتِهِ kendi havayı evet hevesatına peki e, olduysa peki onlarla aldandıysa peki فَهُوَ حَبْدُ نَفْسِهِ bu insan kendi nefsinin peki kuludur. Aynı zamanda o bilgi sahası şeytanın la'ini. Bu insan, bu insan e, ee, mazlum olan şeytanın itaatında ve onun kulluğunda ve şehit giderdeki sultan koca yıldız Fransa'ya gitti. Dünya güreş şampiyonaları var orada. Yendi, yendi, yendi, yendi, yendi. Ondan sonra en son bir Fransız'a finale kaldı koca yıldız. Allah kanıgan rahmet eylesin. Fransızlar durdu düşündü ya bu adam bir biz mı yeneceğiz ya? Bu koca yıldız bu. Tuttuğunu yani simit yapıyor. Mesela gözler gibi Türkler mevcutlarına çok daha hafi insanlardır. Bir efendim kadınla bir gün önceden bunu böyle aradım. ondan sonra yani insanın hakikaten memnun olduğu zaman insan kendisini daha güçlü ve kuvvetli hisseder. Bir fahişeyle bunun derine alalım, güç ve kuvvetten nispeten de olsa düşer, yarın bizim e, güreşçi Fransız onu mağlup eder diyorlar. Koca Yusuf'un kaldığı efendim şeye, oteller e, Fransa'nın en güzel kabinini gönderdi, affedersiniz. Kapıyı çaldı, bilirdi kapıyı açtı. Karşına kadın, ne var, ne istiyorsun? Ah Yusuf, ah Yusuf, canım ciğerim vesaire. Dünyada benim bir önerim var. Senden de işte benim çocuğum olsun dedi vesaire. Hoca yükseldi ki, gel oradan dedi, hayvan dedi. Ben damızlık hayvan mıyım? Bu kimin grubu? Neslin grubu, Cenab-ı Hak Celle Celal'in grubu. Ertesi gün şey, minlere çıktığı zaman اور آپ کو مدد کرنے کیا ہے کیا یعنی دیا تھا چلتی tabi'in, tebevü tabi'in, hatta sahabe tabi'in. Eğer, eğer bir an ki, bir an ki Mevla'nın rızası dışında geçiyorsa, geçiyorsa, bir an ki genel ı Hak Celle Celal'in maksudu ve maklubu dışında peki o gaye, o hedef hizmet ediyorsa, yani Allah'ın beğenmediği bir an eğer geçmiş ise geçiyorsa kişinin üzerinden ya yemeğinden, ya içmesinden, ya uykusundan ya da belki ee, ziyade gitmesinden kısarlardı. O Mevla'nın maksut ve meramı dışında geçen belki zamanı karar ederlerdi. Biri gitti saatine oldu, bunlarla mala yani ile meşgul oldu değil mi? Adı cümle şeyler konuştu vesaire. Ömürden bir saat gitti. Ne yapardı? Benim uykusundan bir saat geçerdi. Her olsa gitti, gitti, gezdi, hopladı, zıpladı vesaire. Benim babamın ne kadar kayıp var diyelim 15 dakika veya yarım saat tamam. Yemekten geçerdi, uykudan geçerdi, 381 nerede? Sonra ki o Mevla'nın rızası dışında geçen zamanı tevhid telafi etmek için. Dünya İndiya hesaplar üzerine kuruludur. Allah esasımızı e, gereği gibi yapmaya bizleri muvaffak eder. Bu işler aşk meselesi temelde. Var aşkın her şey fikir fikir gidiyor. Aşkın yok belki her şey Allah kullar. Aşkın önünü ölümden başka bir şey kesmez. Hakkın önünü sevgilinden başka hiçbir şey kesmez. Hayır Allah'ın kabul etmez. Hayır pazarlık kabul etmez.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 لرفة كبرة ربا بطرين حسن يامي عند جرطرطة قبلت شوضا آمال التالى زوجة نور هذا الله يشمش ورمز رحمة الله دين ولي السماء إذن ذلك يشمش ورمز دين جملة علماء فضلاء أولياء أفياء أفياء متكلمين متقلصين مفسرين محدثين وزلزل إكرام ديك علماء بنامن e, hizmetlerini makbul eyle. Amin. Bizleri onlara yar eyle. Amin. Yeni bir bizi aktarmakta e, çok hizmetler gördüler. Ya Rabbi biz, bizi de onlar gibi mübarek hizmetlere e, ve bizden sonraki nesillere bu dini bir İslam'ı aktarmaya muvaffak eyle. Amin. Geçmişlerimize gani gani rahmet eyle. Amin. Başta Muhammed Mustafa sallallahu ve diğer e, Enbiya-i İzam salavatullahi ala nebiyyine ve aleyhim ecmain şefaatlerine cümlemizi mazhar eyle. Nimetlerin kadrini bilmeye, hakkını ödemeye, bedelini ödemeye hepimizi muvaffak eyle. Ya Rabbel Alem ve ya hayran nasirin. Burada birçok kulların var malum. Bunlar senin kulların. Bunlar ya Rabbi kırıklık yapmış olduğumuz amali salihayı makbul eyle. Tetekkerde Rabb'a بقبول peki sırrına mazhar eyle. Ya Rabbel Alem ve ya hayran nasirin. Hakkını okuyanlar var, dua isteyenler var. हर किस्म हर न हाजित वरिष्ठ हर न मुरद वरिष्ठ उमर घर मुराद ऐला محروم من دم أيلنا محروم من دم أيلا من دين من إسلام خاضي أيلا خاضي أيلنا خاضي خدمة دم دمك خاضي إذا دين جيخان دمك يا رب جيخان دين yapanlardan eyle. Bizden önceki insanlar İslam'a olan aşk ve sevgilerin bedeli, bedellerini ödemize, bizi de ya Rabbi bu ilmi İslam'ın bedelini ödemeye bizi muvaffak eyle. Rabbel alem ve hayranlar dilerim. İlme hizmet eden talebelerimiz var, insanlarımız var, hocalarımız var. Tüm ömürlerini muammer eyle. Amin. Biz e, kamil manası, hatta afiyetle daim eyle. Dinimizi İslam öksüz ve yakın bırakma. Anasız babası ölmüş, eli konuda kalmış yetimçilik gibi kalmaktan İslamiyet'e bizi de nasıl mahfuz eyle. Ya Rabbel Alem ve Ya Hayran Nasirin. İslamiyet'e kendi gözle bakan insanlar var. İslamiyet'e ee, üstün olanlar var, hasil olanlar var. Ya Rabbi bizi İslamiyet'e hasım değil. Bizi İslam'la bütün eyle. Amin. Yakın eyle. Amin. Sağlam sancağını gereken yere gitmeye bizleri muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbelen ve hayrına attır. Ümmeti Muhammed'in hastaları var. Hastalarına şifalı insan eyle. Amin. İtibar, itibar, itibar haber.